Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə elə bu sahabənin oğludur. Əbu Muhammed Usam ibn Zeyd ibn Harisə radiyallahu anhuma. Usam ibn Zeyd radiyallahu anhuma hibbu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevimlisi ləqəbi ilə tanınmışdır. Bu sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bəlqa diyarına göndərdiyi orduya başçı təyin etdiyi sərkərdəsi və oğulluğu götürdüyü Zeyd ibn Harisənin doğma oğludur. Neçə-neçə döyüşlərdə ələl xüsusda atasının şəhid olduğu Mu'tə döyüşündə iştirak etmişdir. Bəzən heç yaşlı sahabələr Peyğəmbər s.a.v-in yanına girib ona söz deməyə cürət etmədikləri vaxt Usəmə girirdi və əxlaqla sahabələrin sözünü Peyğəmbər s.a.v-ə deyirdi bu sahabənin fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər rəvayət edilir. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhına demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Usəmə ibn Zeydi bir qoşuna başçı təyin edib, onları döyüşə göndərdi. Bəziləri onun əmir olmasına dil uzatdılar. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, sizin onun əmir olmasına dil uzatmağınız təbiidir. Çünki siz əvvəllər onun atasının əmir olmasına da dil uzatmışdınız. Vallahi ki, onun atası əmir olmağa layiq idi. Həm də o mənim ən çox sevdiyim sahabələrimdən biri idi. Heç şübhəsiz ki, onun oğlu da ondan sonra mənim ən çox sevdiyim sahabələrimdən biridir. Digər bir hədisdə Usəmə özü rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Həsənlə birlikdə qucağına alıb deyərdi. Allahım, onları sev, çünki mən onları sevirəm. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Usəmə radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni bir ayağının üstündə, Həsəni də digər ayağının üstündə oturdub, bizi qucaqlayar və dua edib deyərdi. Allahım, mən onlara rəhm edirəm. Sən də onlara rəhmət. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim məni sevirsə, qoy Usə məni də sevsin. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallahu anh demişdir, bir gün Usəmə mənim hücrəmin astanasında büdrəyib üzü üstə yerə yıxıldı və üzü yaralandı. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm qalxıb ona yaxınlaşdı onu qucaqladı və onun üzünün qanını dili ilə yalamağa başladı. Və dedi, əgər Usəmə qız olsaydı, mən onu gəlin kimi bəziyərdim. O qədər çox istirdi bu sahabəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və diqqət edin, hətta ölüm ayağındaykən ən çox Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib gedən bu sahabə olub ən çox ona baş çəkən, onun xidmətində duran sahabələrdən biri bu olub. Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin ağırları şiddətləndiyi və taqətsiz olduğu üçün Usəmə bin Zeydə söykənmiş halda evindən çıxdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əynindəki qıtır bürüncəyinə bürünmüşdü. Sonra gəlib cəmaatda namaz qıldırdı.